Mwiriwe neza abakunzi bararyo isanganiro sangwa ikaze mu biganiro gicushikirije nko kumwe mumaze kuvyumva nuko muje kugira cumushikirije ku makuru mwakurikiye cyane kuri radio isanganiro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 mugira icyo mushikirije ku makuru mwakurikiye cyane kuri Radio isanganiro ayabashyize ku nyota mugira icyo muyavuze ko inosa bibona imana rero atuma amajwi yabashikira mu buhinga bw'ibyuma naho ikiganiro kigiye kuremeshwa na jewe nyine jean marie mayonga sangwa ikaze mwese mugabo umwe twisamburira ko tutari ntungwa twiyambika izina ribi mu maguru subira kugira iteka nitekaniyo amasigara cyicaro turengera ibidutandukanya twame dubatanye mu nda gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije munywanyi wa mbere ku murongo alo alo alo mwiriwe neza alo umunywanyi halo halo mwiriwe neza amahoro ah, cyane akazina kanywa ah, naho muherereye umunyagihugu nitwa Harerimana Christian Harerimana Christian yego muri wo muri muha muha yego yego umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere mhm. ni ukuri ku bintu yavuze vrema yarakwiye kubandanya uwo mugambi vrema asha mhm. yarakwiye gukora ahubwo bakamuha n'ikidari arakura cyane mm, kuri iryo ngingo yo gutoza amafaranga ku bituro by'abako kaya ahubwo mm. burema ah, nakobye ingubu burema kugira mm-hmm. igihugu kibomboke kubera bajya bubahiriza mu mifuko yabo urabye bajya b'amakinga akaba b'ababajaji mm-hmm. basha ni ukuri kuri turamushimiye abanyagihugu nakobye kubera akobye mm. basha n'umukuru w'igihugu azomwambika ikidari kubera mu bashikiranganji bose murakoze cyane umugoroba mwiza yego sawa namwe ah. ubundi munyuranye ku murongo haro mwiriwe neza mwiriwe ndi ku ijya komine buraza giriberi buraza yego mhm. igice mushikirije bamushyikiriza mhm. kijyanye cy'ingingo y'umushyikiranganje gufatira abamama bisi mm. nganegereje kuko benshi twari tugeze ahantu umunywanyi tunitse ntibaza dushye tumuherana ariko ikindi cyo yaramaze kugishikiriza bijanye n'ingingo y'umushikiranganje yo guhagarika ibyo gutuza amafaranga ku bituro byabunguruza abantu n'ibintu aho yavuze ko ari ingingo ntabanduka ubundi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe neza alo ndabumva duga ku ijambo eh ngiye ngaho ndamaze muri nyabitsinda muri komini akazina hagati ya joseph makazi muri komine nyabitsinda joseph nyabitsinda eee eh, nagomba joseph kimwe kireke telefone ntituri ko turabyorosha alo urakitse nidukubita agatima mbembero tugaru gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije ushikirije icyo ushikirije kuri radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota cumi n'ibiri alo amahoro akazina kanyu Ernest ah, ndabumva duga ku ijambo akazina kanyu umunywanyi ndumva ko telefone itarikira kiramworohereza ndibaza ko ibirere bitameze neza alo undi mwanya ku murongo alo mahoro mahoro amahoro cyane akazina kanyu nitwa fabiyano w'ibuhinda muri saba fabiyano itaba yego buhinda buhinda eh, ntabwo mashyikirize gutya ah, mhm. ku makuru yavuzwe mhm. nkujya mwigisha yubatse akaza mhm. nibwo ntiyahembwa muri leta ubwo ubutungane burakwiye kumukorera ko bukamuhana nyine nk'uko nawe nyine yari yararose diporoma akaza kuyiba urubwa urumva biragoye ngira ngo eh? ubutungane kumbure buzoraba imvo bamubaze neza ingene byamugendeye hanyuma ateye akurikizwe ni ikintu agomba ashyikirize namwe kandi mugabo rero ngaho mhm. iwacu kweri ndimo ndaraba hari mm. ibarabara kweri musanteri yakoze ibikora inka kweri mhm. riba eh? rikaja he riva muri kinyinya yego rigaja muri taba mm. musitanteri kweri yarikoze ibintu bwose batari bwakoreye mhm. yararungitse bene izama z'ikariyeri mm. bararigira neza kweri ntibora bararirembe zimeze neza uti ni iterambere rero aho muherereye ni iterambere kweri nuko rero mushigikire kugira ngo n'ibindi bikorwa by'iterambere aho muherereye agume abishikako umugoroba mwiza nabandanye akomere ukivi murakoze umugoroba mwiza komera komera namwe uwundi munyuranye ku murongo alo alo we ndakumva mugenzi amahoro cyane akazina kanyu butoye ituma mugenzi turababajwe n'urupfu rwa nyine icyubahiro john pombe magufuri yari umubanyi mwiza wa nyeneza n'igihugu cyacu hmm. eh, hmm. kiratubabaje cyane murakoze umugoroba mwiza namwe eh. ku isozi bibiri zirenze kuri cumi n'itanu undi munywanyi ku murongo alo amahoro amahoro akazina kanyu naho muherereye Ikodesha wa Amosi. Amosi? Eh. Amosi muherereye he? Mba mu ntara ya Cankuzo muri komine Kigamba ku mutumba wa Kingi. Cankuzo Kigamba. Ngira ico mushikirije rero ku makuru yaciye ku isanganiro mwakurikiye? Allo? Ntigira ico mushikirije ku makuru yaciye kuri radio isanganiro? Allo? Ndabumva nigira ico mushikirije? Eh, nari nagambiye ku makuru y'umu Perezida Magufuli. kubera ko twabaze kweri urujya rupfu rwiwe twari twibaniye neza nka hafi umupaka iwacu mhm. ego mugire mugire umugoroba mwiza namwe murakoze cyane munywanyi ku isaha zibiri zirenze ku minota cumi n'itandatu uwundi munywanyi ku murongo alo alo alo mwiriwe neza akazina kanyu munywanyi aho muherereye nitwa niyo nzima ni mukamenge niyo nzima mukamenge igihe cyo mushikirije yego eh, se icyo dushikije ingingo y'umushyikiranganzi w'intwara hagati mu gihugu mm. yo guhagarika abakokayi mhm. yaradushimishije cyane rwose kuko mm. usanga sinzi iyo bayashyira yego mhm. yobandaniriza kagatunganya igati kigatubuka yego yego mugira umunsi mwiza namwe umugoroba mwiza sawa sawa ubundi munywanyi ku murongo alo alo amahoro cyane amahoro akazina kanyu n'aho muherereye eh, leta bigirimana joseph karusi mu nyabikere ku mbabazi bigirimana joseph karusi yego nagomba mhm. gusikiriza ko yego aya makuru ajyanye hari muyinga hari amatongo batohoteye ya leta mhm. ukuri ni byiza barare ngira si muyinga honyine n'ahandi baze barabe ko hariho ababa barayigaruriye irasi muyinga gusa murabona imyaka ihaciye ni myinshi hariho ibintu biza biragenda mu makorosi barabe nyine ko baba hariho ahandi kweri n'ibyo yego ndibaza ko no mu zindi ntara bizokorwa yego nayo nayo nayo guhoza abanyatanzaniya kweri nabo nyine yego kumva baraciye mu byago kandi arababanye nta kundi no kwihangana niko bimeze murakoze cyane mugire umugoroba mwiza namwe aho muherereye ubundi munyura ku murongo alo ah. alo amahoro amahoro cyane akazina kanyu mwitwa bande paul kigoshya paul yego kigoshya mhm, muherereye muri komine cendajuru mu ntara cyangwa umutumba wa gitambuka yego agomba ashime naje mhm. ubworofukweri bw'umuperezida w'umutanzaniya ushime cyangwa ushikiriza akababaro akababaro vise wewe mhm. bashimye kweri n'umukuru w'igihugu cyacu ucavuga mhm. ati aya mabendera agere agere hagati nuko mm. ndabakengurukiye mu gihugu mugoroba mwiza namwe turabashimiye yego murakoze uwundi munywanyi turabona ku murongo alo mwiriwe neza nka ah, muri bande akazina kanyaho muherereye leonari muherereye he eh, eh, imbayi mutara navukiye mu kinihura na goma ngitse nshikirize mu kuwundi muri tanzania mhm. ngitse nshikirije ku guhoza abatanzaniya kubera mm. eh, babuze umukuru w'igihugu yego ikindi nacyo mhm. kuri murabe mutwuguriye imipaka nka jewe maze amezi abiri mfungiwe mhm. ino muri tanzania nagiye gukurikirana indimiro zanjye mm. rero umuryango wanjye wose uri ngaho burundi yego ngaha kweri nashaka kweri barabe kuntu botwugurura umupaka ngaha muri kinyinya kweri barabe kuntu botwugurura ivyambo tukaraba kuntu twoza kuraba imiryango yacu mu burundi mm. ego kweri ikindi naco nagomba kubaza mm -hmm. none wa murozi bafata mu ubu biba bigeze hehe mwaciye mureka utuma muduha inkuru urubanza rwaraciwe um, indishi y'akababaro ababuze ababo ngira ngo ntimwabukikiranye baravuza um, indishi y'akababaro bamuciriye yego n'umunyororo bamuciriye nawe ujya muntu nyine ntimwasuye kubyumviriza rero sentare yaraciye urubanza tuvugire kwera abantu benshi abagiye gupagasa bose baguba ino Tanzania ntibaronka aho baca n'abari mu no muri Tanzania twahezeyo kubera batakuntu boronka kuza kudukurayo mhm. aha kwera urumva n'abana twe twari dukunzwe inino Tanzania uko twarimirayo tukasugura mm. n'ubu turimo turaganya ukuntu tuzosubira Burundi umva amezi abiri yose araheze atamuntu asubiye mu Burundi mhm. turi murabarabe kweri batubugire kweri mutubugire kweri bugurure ngaha muri kinyinya ku kweri turabe ababijejwe mu ntwaro bariko barabumva kumbure bazura ingene bavyiga hanyuma barabicokoko yego kweri nibaraba handi ho kweri ngaha aturahanzwe kabisa umugoroba mwiza gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri radiyo isanganiro ikiganiro n'igira icyo ushikirije murashari kumwe na jean marie mayonga innocent bibona imana muhinga bw'ibyuma undi mwanya ku murongo halo halo halo halo ni salvatore mucankuzo komine mishiha salvatore mucankuzo yego gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije twebwe kubera nyakubahwa perezida yavuze ko yoza kurerera intara yacu cyangwa tuwinite umwanya twumworohereje alo undi munyanya ku alo amahoro cyane amahoro umuntu yitwa umuntu niba neza kiye nkaba muri komine intara y'amakamba ni ezekiri makamba ehe mhm, mushikirije ah, ah, nkaba mba ikimwera mhm. kuri ukuri icyo twosaba umukuru w'igihugu n'umushyikiranganje w'intwaro yo hagati mm. twe turashaka twugurura imipaka twe twanyuye hakurya muri tanzania mu migongo yego twarabuze inzira duciramwo abana bada bari mu kwicwa n'inzara kubera twabuze ahantu duta mm. ni ukuri nk'ama perezida nyine twumva mm-hmm. ubwo twasaba twugururira imipaka tukazobakoze ni umugoroba mwiza yego nawe ugira akazi keza gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'umwe umwanya ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe neza namahoro iwanyu ngaho muherereye yego akazina kanyu muce mutubwira naho muri nka merikiyade ni mucankuzo yego mucankuzo n'amahoro yashima bwije mm, umushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro nagira mbaze ku byerekeye ibyo biciro by'isima isima buseko yego mm. ah, mucankuzo isima tuyironka kuri mirongo ibiri n'umunani mirongo itatu mhm. ukubwira umushikiranganji natwe akarabo kungene yatamanurira isima ariko byaravuzwe ko igiciro ari mirongo ibiri na bine n'amajana atanu wahiwanyu rero siko biri oya siko bimeze none abajeje intwaro urabibabwira kugira ngo kumbure barabe abo batubahiriza amategeko emwe barabizi barabibona sinzi igituma badashaka kubahiriza amategeko yego byose byabaye ikirenga bateregwa ibihumbi mirongo ibiri na kimwe yego kubera ibiciro urumva ko biguma biduga cyane ni ukuza murabishikiriza abajejwe intwaro ngaho nyine ku mitumba naho muri sawa sawa muragize neza umugoroba mwiza namwe undi munywanyi ku murongo hano mwiriwe neza akazina kanyu minani piyo bukirashatse mugabo mu ruyigi mu nyabitsinda mu muhazi minani piyo mu ruyigi eh mhm. gice mushikirije icyo nagomba gushikiriza mhm ukuri ni inkuru yo gushima yego tujya mu ntabwe ry'ikirere mhm. yavuze ko imvura izogwa kuri mhm. cumi na zitandatu cyangwa cumi n'indwi yego ubwanjye ndamushimiye yavuze ukuri mhm. hamwe byaba bishoboka yo kongereza n'ubumenyi gusumba uko biri kuko na twebwe twamurongeraho mw'inyungu murakoze uwo mugoroba mwiza namwe murakoze namwe gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'itanu undi mwunyuranye ku murongo alo alo amahoro mwiriwe neza mwiriwe mu bugeni ni akazina kanyu n'aho muherereye ni pepe kare ku muharangabo pepe kare eh, muri komine mu ntara cy'ibitoki komine eh komine nde komine mugina ayi mugina mu ntara c'ibitoki yego ku mutumba m w a n g a mhm ngira ico mushikirije ntavyo mushikiriza mhm na makuru ajanye no uyu mushikiranganje w i u t a r a hagati mu gihugu yego kuyo yavuze bijanye n i b i n o u by'iterambere na cyane cyane ko ibintu byo mu masoko k a s a turamushimira cyane nahore g u c y o mhm hari ikintu cyahindutse kabisa mu masoko uriko urarebana cyane cyane ko nk'abantu baje ku ntebe y'ishuri yego ashaba ariko barakora verima bivuye inyuma hmm. nibaza ko mu minsi iri imbere mu makomine amaterambere aza yamaze kusasagara ku mitumba yose mhm. asa turamushimira cyane nanjye n'icyubahiro umukuru w'igihugu hmm. ni ukuri nibashomere verima baje hageze baje hageze murakoze cyane umunywanyi umugabo mwiza yego namwe ubundi munyuranye ku murongo alo alo yego duga ku ijambo ni salvatore garuce ni salvatore yego yego mu cyaro mm. ariko navuga ati nyakubahwa perezida yari yavuze ko mm, buramatari ntiyasaha ikimuga kijyanye n'ikirere tarazomutuma ko amana wahetse agire icyo icyo yogira mhm. arire ikirere mhm. kuri emetwe mu cyangwa nzakomeye ruzi turakoze nabi komeye na meshiye imvura irase kuko mm. yego kweri uhakura uruzuba rwinshi uruzuba rurarenze mm. ikindi nacyo kigira kabi mm-hmm. turi ko twubaka ahantu hopitari mm-hmm. abanyagihugu bararuha cyane mm. ntora turibitanga ariko abantu hantu harabangamye cyane yari akwiye kurondera nk'ibeni kugira ngo umunywanyi icyumviro cyiwe ntiharwageze ariko yumvise ko bari mu bikorwa by'iterambere ariko bitari ko biraborohera nize ko abajeje intwaro ngabo muri iyo ntara kumbure bazuraba ukuntu bashobora gufasha nuko n'ubu undi munyakumurongo aro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine n'itandatu aro aro mahoro cyane mwiriwe niwe cyane shemezimana cyo afite ndakujita nkaye musumba shemezimana yego ee, ndakarusi mhm dore nkamanzi fa kore fima na bose n'abarundi bose reka nisi yose kubera kujya mutama wacu cyo tubuze amukunda rero kumara kujya taxi mhm amukunda gose kubera hora umva n'umuntu wese avuga ati nigire kubarira bwa magufure mm. bamwe merakweri kabisa bandaho cyo kubera abantu bose kabisa yego mm. ee, murakoze umugoroba mwiza ikindi ee, nacyo mhm. abashimiye buri mbwa muntu ubirere kubera ibyo yavuze kubera nacyo nabyemeye kubera nawe wanyekeranye akavura kaguye rero kaguye kubera nicyo ati nyine yavuze kakeka ukazizema nawe ndabihakamibaza sibyo bijya bavuga yego nacyo nabyemera kabisa mm, n'ubundi bazobanura batubwira ingene ibirere bijya yego akadiro keza mutamu murakoze namwe aho muherereye yego gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije zirenze ku minota mirongo irindwi n'umunani undi munyurane ku murongo haro haro yego ndabumva akazina kanyu tuyizere yego muherereye he muri komine mwakiro mwakiro muri muyinga yego muri muyinga yego gice umushikirije nashaka guhoza aba bantu muri Tanzania babuze umukuru w'igihugu kweli bihangane yego ikindi nacyo ni no mu kabingo kubera hari barabara mu nyamworo mm. <laughs> bisaba yuko bazoza kudufasha kabisa kugira turikore kuko dukoresha amasuka kubera biratugora mm. ego eh, kubera ingire tuzinduka twere umutumba wose turimisha amasuka ryaguye mu nyamworo kabisa murakoze cyane munywanyi ego murakoze umugoroba mwiza gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije nta makara ateye amayinite nuko ukuntu bincafuza arancafuza ku ishati ye eh, kumiza ye eh, wana wapi ariko pamfile nawe uracata umwanya n'amakarata kweri gushika ino saha nturamenya kugura amayinite ya ekonete eh? na uzuza uzuza ubuho ku bantu dukoresha uzuza mm. batwomereye amabonisi <laughs> uyavuga buhoro buhoro finansiya mm. ndagusabye none uzuza imeze gute urumva uzuza mhm. ni transfera ya ekonete itameze nka ziga tumenyereye mm. ugenda ku mukozi wa ekonete adanaza amayinite ariho hose ugaca umubwira guha amayinite ya ekonete ya uzuza agaca agutransfera ubwo nyene utiriwe uragirika haca haza mesaje yayikoretse kwereka ngo muhejeje gushiramo amayinite mm. kujya kwikarata ikizo c'amayinite yawe uzayekonete no guhera ku mayinite ijana uraronka mm. akabiga nako mm. nuko bonisi bizana oya oya ngo tuje ku kabotike kwa kadogo mbanze nguriyo transfer ya ikonete yawe uzuza nongere nironkere izo bonisi urazi uzuza uzuza ni taransiferi y'amayinite ya ekonete iza yikoreye umuganda w'amabonusi ushobora kuyisaba ku mudandaza wese w'amayinite ya ekonete akwegereye hurumbira uzuza ya ekonete ucungure umwanya n'amafaranga gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'umwe ikiganiro gira icyo ushikirije n'ubu nyine turanatwakira abanywanyi mutubwire amakuru mwakurikiye kuri radiyo isanganiro ayabashitse ku nyundo alo yewe mwiriwe neza akazina kanyu umunywanyi jenit watara watara e, ndi umunywanyi muri kumwe nyabikere nyabikerego ikintu cya mbere ndashima mhm. mbe ndashimira umubiri dewo bwite rurema mhm. urumva yatemye akavura akazogwa mhm. isango yaduhaye nta n'umunsi n'umwe warenzeko mhm. burya rero yego ikintu mumenyesha amakuru aryoha isanganiro mhm. tuba turashima cya mbere na mbere mm. yaratwizeje abanyagihugu twese twari twabuze akavura mm. ubu rero kaguye kaguye mwaciye musura agasuka Mm. ubu rero mm-hmm. turamushimira cyane rwose mm. amashuri yize ntiyapfuye ubusa ubu turi mugihe ukubita isuka hasi ahubwo ngiye gushinga uduti nongere bagare nuko munywanyi nuko yego mm-hmm. umugoroba mwiza yego mm-hmm. tubwire icyo ushikirije mwabyumvise abanywanyi bari kwashima ingena akavura kaguye kida umuti imvura iragwa hari iwacu alo alo mwiriwe neza yego akazina kanyu muriko muganira na erike mu kayongozi erike kayongozi yego duga ku ijambo erike yego ndabumva duga ku ijambo hanyuma akajya amashaka kuduga kwezi mhm ndabumva duga ku ijambo ariko n'ubu muri kuganira ngo karembo ko karagwa yego hanyuma yigisha no kunegura uyu mwigisha yagiye kujya kwiba kandi leta igenda kane ka kwezi muraranirize rwose kandi ukora umukozi kandi indwara y'umwenegihugu yirondereye yego baje ubutungane umugoroba mwiza umutumire murakoze cyane yego n'ubu turabikora namwe muragize neza aho muherereye ibisazi bibiri zirenze ku mirongo itatu n'itanu undi munyanya ku murongo alo alo alo akazina kanyu nitwa abanyatiyani gisunze umutumba bene mugoro akazina nitwa abanyatiyani gisuye alexi ego intare y'urutana murutana ego mhm. nduga kwijamo mbwica umushikirije agangirishije mhm nagomba abagenzi b'itanzaniya bafite umukuru w'igihugu mm. yego mbese dukwiye yuko igihugu wacu ikiringo cy'uruganda ngira ngo byarashyigikijwe ngira ngo arabyumvise ngira ngo warabyumvise yuko n'uburundi namwe twifatanyije n'abatanzaniya muri iki gihe cy'umubabaro barimo eh. yego murakoze cyane mwiza namwe yego ubundi mwanya ku murongo alo alo alo ndabahaye mwiriwe mwiriwe neza akazina kanyu niho muherereye agatelefone mwigizeyo kuri ako karadiyo kariko karagorana rero ndakigitseyo mm, nduga ku ijambo rero eh, nshimwe kwivuga izina mukabundi umunyakayogoro mhm. eh, ikibazo dufite ngaha mu kayogoro Mm, ariko mu mudutumwe munywanyi uno munsi tuganira ku bijyanye n'amakuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro niyo mu gice mushikirije ko ingene mwayakiriye ariko ariko mhm. ariko kandi nagomba hari ibyama byacu byashyize ngazi kayogoro mm. ku kibazo kijyanye na kimushyikirangantego w'indwara yo hagati mu gihugu mhm. ya mugambi wa wari rya soko ryo kwishyura mm. twebwe aha mu kayokoro byarabwiwe ibyo biva abantu biyubakira hejuru y'amakanesu atwara amazi mm-hmm. ugasanga bafatiye amatosi mbega mm. ku masoko ku nzu ku mazu y'isoko mm. begome none rero tugomba uko ayandi masoko n'izindi ntara mm. natwe zo tugendera indirimbo bafashe ngira usanga ari akamaro amaza ku isoko yego twizere ko naho nyine azohashika kuko mu iterambere ry'igihugu kanateza kugendera abarundi bose eh. nuko turabashimiye eh, mu hanyuma mhm. akabato kagira kabiri mhm. Eh, ni kweri ino twebwe ikibazo cyarabaye ndasi hmm. ah, eh, sima irazimbye usanga yose yaragurishijwe hmm. agaca ukabona nko mu ijoro bene isombe ijyana mu misozi hmm. none igiciro bagaca bidandariza rero ibeye yishakiye yanga amafaranga angana gute iri ku bihumbi mirongo itatu birenga ukazosanga n'umunyagihugu ayikeneye no kuyironka ntayironka yego ikindi kigira gatatu nacyo ni angeri angeri urashobora kugenda utwaye iyatike ugasanga bakakubwira ngo angeri yaheze mm. ngo yose ngo yaramaze gufatwa n'abatunzi niyo angera ugasanga bariko barayitomba ijoro bayitwara ku rugo rw'umuhana w'umuntu mm. abajeje intwaro none mm, abajeje intwaro mubonye ibintu nk'ibyo eh. ntaco mubabwira naho ubigira ugasanga umenga nta kivuyemo kweri niba no kuza murashikiriza mubandanya mwamizako gutangira ariko byose ni ugusuka amazi ku iteke mm, niba nugerageza ni uko mutumire mubwire ukamugoroba mwiza umugoroba mwiza azagukunda hariya Tu fizeste a Danica, tu fizeste a. Girichushi Kiridi. Girichushi Kiridi. itara usa n'ijuru rishari ry'inyenyeri usa n'akayaga ko ku mugoroba usa n'amazi y'umusarara rekusa n'imana yafunga rekusa n'imana yafunga gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine n'umwe ikiganiro gicushikirije n'ubu nyine tubona twakira abanywanyi mutubwire uko mwakira amakuru yaciye hano kuri radiyo isanganiro alo alo amahoro cyane amahoro akazina kanyu Juma Hakimana Juma muherereye he Komine Gisozi ku mutumba wa Kiyanja Mhm mm mushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro nagombe mu makuru nakurikiye muri nondwi mhm. hariho inkuru y'umubabaro ya perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania mm. inkuru twakiranye umubabaro mwinshi cyane yego twarabuze umubanyi umugenzi mm. isi ikomeye cyane y'igihugu cyacu cy'uburundi mhm. turatubana duhoza igihugu cya tanzania na cyane cyane umuperezida wabandanye bihangana yego ubu imana ntibahebye iri hafi yabo mm. murakoze cyane murakoze nuko namwe mugire umugoroba mwiza ubundi munyuranye ku murongo alo alo mwiriwe neza mahoro mm, akazina kanyu na muherereye rero nitwa babita nde zakariya zakariya agatelefone ntikabyoroheje nizere ko aza kugaruka ubundi mwanya ku murongo alo alo amahoro amahoro cyane akazina kanyu alo wi yego ndabumva akazina kanyu ego me nitwa Tonyimana Jean Marie Jean Marie muherereye he ndemereye imwaro imwaro namahoro ngahe imwaro eh bunyakararo mm-hmm. icyo mushikirije cyo nagiye nshikirize mm-hmm. nagomba gushimira umushikiranganji ukuntu mhm. eh, yakuye abakokayi kabisa mm. abakokayi bari batugiriye nabi batwiba ibintu birengeje mhm. batwiba kabisa none turamukengurukiye cyane kabisa mm. ahubwo abigizeho rwose hari aho baza kuri parikingi mm. bakinyegeza ahubwo agaragaza nk'inyamaswa rwose mhm. hanyuma ikindi yego ikindi ni ibijyanye no kugira ngo abantu baze baragire ibitungwa muhira mm. eh, iryo tegeko naryo nyine ni ukuri twasaba ibyo rikomere ibitungwa biragire muhira kuko mhm. hari aho bijya imirima y'abanyagihugu umuntu mhm. yarimye uturima twiwe bakonesha cyangwa bakamuragirira utwatsi n'iryo tegeko kabisa twasaba ko ikiringo batanze bazacubahirize kabisa hmm. kimwe muhira kugira ngo umuntu ayiteze imbere ariko aramwononera murakoze cyane munywanyi hanyuma ikindi nacyo mhm. igihugu cya tanzania cyabuze nta kundi niko bimetse yego bari abagenzi bacu ariko no kwihangana yego yego amakuru nayo umugoroba mwiza turabashimiye yego Thank gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije radiyo undi mwanya ku murongo hano ku isaha zibiri zirenze kuri mirongo ine n'itanu fabiyano agarutse muri tabi buhinda yego naguma mvuge gutya ah. mhm. abandi barimo barashima ko imvura yaguye mugabo twebwe mhm. twebwe kwera izuba riraturembeje n'imirima yumye reka twizere ko nta makavura kazoboneka ubwo ze muradusabira nyine turazi natwe twoja mu bandi ngira ngo bizoza uramukoze kweri mu ndimi tuvugi yego yego murakoze umukuru wa mwiza twese alo alo munywanyi ku isazi bibiri zirenze ku minota mirongo ine n'itandatu muri studio za radiyo isanganiro jean marie inyabitsinda mu ruyigi ikirungu jean marie inyabitsinda yego ikirungu mhm. nabwo mbaye ntange pole kwa Tanzania kubabuze John Pombe Magufuli perezida wabo mm. ukuri twakibanye neza kandi mu bisanzwe John Pombe Magufuli turamukunda gose ikiganiro mm. cyiwe ni ukuri ibihangane biguye mm-hmm. ni ukuri niko bimeze mu isi imana iratanga kandi ikizuza ibyayo kibugambi b'imana natwe turabashimiye yego maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusuzya ni ukwikaba ingingo isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine n'indwi inosa bibona imana aracafasha mu buhinga bw'ibyuma niwe ariko atuma amajwi abashikiraho muherereye ikiganiro mukaba muteramanye na jean marie mayonga n'ubu nyine tuganira namwe batumire banywanyi bararyo isanganiro ku makuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro halo halo mwiriwe neza eh ni agarutse wikimwera muri commune ntara ya Karugo commune Makamba intara ya Karugo mm namuruga Ezekiel ni amahoro ni ukuri mm. abari baravuga ngo imvura yaguye twebwe mm. n'iwacu niyaragiye turumye n'ingorane yakuvuga basha ahubwo umwaka wose udoga ntaho turi ni ugusenga cyane rero namwe akavura kazi yashe twe nta n'imvura nta n'imvura turabona tubyizere yuko namwe muzoshikirwa aho numva barose umugisha nawe twege mm. turihebure n'imvura oya ntimwihebure akavura kazoza namwe murakoze ubundi munyanya ku murongo alo alo amahoro cyane mariko imakamba i bururi mhm. ni kuri n'ababikoze ntibakurikiranwe ntibahambwe gusa bijya bintu bakagira gusa ntibakurikiranwe baya murakoze ni umugoroba mwiza namwe wibukawe na ba gasore n'abandi nicyo nshaka no ku burundi ngo nyibukira kuvyo nakoze ngasiga umugani yabawobaye ubundi ubukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi hamukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi ciza c'abarundi kuva kera narindi bamye bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe abenengwe abahanza abajiji n'abandi isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itanu ubundi munyanya ku murongo hano amahoro cyane mm, akazina kanyu muganira n'umuntwari wa radiyo isangane yitwa nduwimana mu kibitoki mubi nduwimana mu ntara ya kibitoki yego ni mm, amahoro ngaho iwanyu yego turashima mbere ngico mm, mushikirije ku makuru mwakurikiye cyo kuri radiyo isanganiro ni ukuvuga ku makuru mutamenye mhm. Mhm, amakuru mwakuye yaciye hano kuri radio isanganiro si amakuru utamenye ahubwo mwebwe ayo twabashikirije ko mwayakiriye ayo tutamenye ni ku ah. munsi wa mbere ayo tutamenye muzashikiriza ku munsi wa mbere uno munsi mutubwira uko mwakiriye ayo twabashikirije amakuru twabashikirije nico mugira ico muyavuze ko amakuru twabashikirije ko ni ukuri murabona umubanyi wacu aho hirya muri kamera ari umugenzi mm. mu by'ukuri imana imwakire kandi imana imutugane yego ni ukuri yari umugenzi yari umubanyi kandi twabanye nawe kuva kera mhm. kuva kera ntabwo ari bo bakatuzigamiye cyane ni ukuri imana imwakire yego mm, ni uko umugoroba mwiza munywanyi turabashimiye ubundi munyonzi ku murongo Akazi akazina kanyu nawe muherereye niyo nkuru niyo nkuru celestin mukayoko mukayoko ni ni kagwa mm, mukayoko na akabura kagwa yabo kagwa mm. mugamu kirundo turi ubutungane amategeko n'ubundi amategeko ateza gukurikizwa ngira ngo mwiza nama isazi kuri mirongo itanu n'ibiri umwanya ku wundi munywanyi ku murongo alo amahoro ah, cyane akazi ah, nawe jonasi berikimasi disimasi ah disimasi disimasi eh, yego inyabitsinda yego eh, ni ibintu by'imvura gusenga mhm. imana kubera ko byose tubaye ku by'imana cyane cyane kuko iyo usenze imana irakumvira mhm. yego amakuru mu perezida wa tanzania nawe yapfuye mm. ni ukuri ntihangane kuko twese turi amashyigo yo ku isi mhm. yego ni ko imana kuko byose ngaha twese tumiyo ni umugambi w'imana nuko munywanye umugoroba mwiza ubundi munywanye ku murongo alo alo yego ndakumva ni akazina kanyu naho muherereye nitwa jean dodier mu rutana ibukende jean dodier mu yego namaroga jean dodier ngaho iwanyu yego ni bukebuke nyine mm. n'iziki gihe mhm, amakuru yaciye kuri radiyo isanganiro mwayumvise gute ayo mwayakiriye gute akantu narifise mhm. nakantu kangoye cyane nabonye umenya ni kujiga kuwa mbere ntarakavuga ariko mm. nagomba mu mbabare cyane ndakavuga uno munsi kajyanye n'amakuru twabashije cyangwa n'ibishasha tutamenye byari bishasha ku mugabo nabona umenga byogira ikimazi ndabivuze mm. yego nta kuntu mwakihangana ku munsi wa mbere mu kiganiro nyezi na cy'ibyo tutamenye umenga ari ibinyaruka byogira icyo bifasha gusumba ku wa mbere byoba byiza kuko twaba ibiganiro ko kimwe cyose gifite umwanya wacu muradutunga muradutunga mutwihanganire ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'itanu ikiganiro ni bwicucikirije dusubire twibutse abanywanyi yuko mu kiganiro cyacu ari amakuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu gicumu yashikirije ko ariko tutamenye ni ku munsi wa mbere ni uko uyu mwanya ku murongo aro aro umunywanyi na telefone nikamworohereje wikitse mu kiza atoteza abandi yaramenje wishe ku isaha zibiri zirenze ku mirongo itanu n'itanu aro alo yego ni mhm, akazina kanyu munywanyi ndi zakariya ibuhinyuza zakariya ibuhinyuza eee mhm. ni amaronga iwanyu bibuhinyuza abo bantu ntamvura igwa namwe iwanyu imvura ntiyigwa eee ni akavura ntabwo n'iharagurira twizere ko kazogwa yego ni uko umugoroba mwiza zakariya gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije radiyo isanganiro isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'itandatu unywanye ku murongo alo amahoro meza akazi na kanyu filiberi firiberi mu karugori telefone kamworoheje umwanyi ngira ngo araza kuri radiyo isanganiro mwiriwe neza yego ni ku isanganiro yego mwashitse akazina kanyu nitwa yuvenali eh, mu kayogoro juvenali mu gira icyo mushikirije ku makuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro eh, twarumvise kubyerekeye kubyerekeye igurisha mhm. ry'ibigori mm. hanyuma rero mwarabivuze naho ku isangano no mu yandi maradiyo mhm. ariko rero tuguma turi imbere y'uko bashobora barekura bakagurisha kandi abanyagihugu bakeneye agafaranga mm. ko bafashe mm-hmm. none ababijejwe bakwiriye kubafasha kugira ngo bishobore kugira bishobore kujya mu ngero barikora bumva twizere ko ariko barabitunganya ku mbure bazogira icyo babishikirije ko yego nuko murakoze binywanyi inkura twembi turayironka ino mm. biratugoye naho urya mu menyeshamakuru yabivuze urya bandagejwe ibirere mm. nta kintu ino uruzuba ni rwinshi rurateye ubwoba n'ibihe kumbure namwe muzoshikirwa akavura kazoza ni uko ubyizeye muradusabira ni ugusenga cyane imana urazi ko ari itanga byose ku mana nyine ni uko mwanyi umugoroba mwiza akaba ari nawe aciye asuzira kino kiganiro cyo kuri uno munsi wa gatanu igerekerezo rya cumi n'icyenda ukwezi kwa ntwarane umwaka bibiri mirongo ibiri na rimwe inosa bibona imana niwe ariko atuma amajwi abashikira aho muherereye akaba ariwe yatumye dushobora no kumvikana ikiganiro cyari kiremeshejwe na jewe jean marie mayonga twese hamwe dusikwifuriza kugira umugoroba mwiza